บุ๊กทูห้าสิบเอ็ดปดดสิอีเยันการไปทำธุระโอ a าวลาน j e potrebština ดิฉันอยากไปห้องสมุดฮอชูอูบิบลิโอเทโกดิฉันอยากไปร้านขายหนังสือ ฮอชูอุคนิจารุดิฉันอยากไปแผงขายหนังสือพิมพ์ฮอชูโดกิอสกาดิฉันอยากยืมหนังสือยาฮอชูดาอิสไนมิมคนิกดิฉันอยากซื้อหนังสือยาฮอชูดาคูปิมคนิก ดิฉันอยากซื้อหนังสือพิมพ์ Ja hoću da kupim novine. ดิฉันอยากไปห้องสมุดเพื่อจะไปยืมหนังสือ Ja hoću u biblioteku da iznajmim knjigu. ดิฉันอยากไปร้านหนังสือเพื่อจะไปซื้อหนังสือ Ja Hoću u knjižaru da kupim knjigu. ดิฉันอยากไปแผงขายหนังสือเพื่อจะซื้อหนังสือพิมพ์ Ja hoću do kioska da kupim novine. ดิฉันอยากไปร้านแว่นตา Ja hoću do optičara ดิฉันอยากไปซูเปอร์มาร์เก็ต Ja hoću do supermarketa. ดิฉันอยากไปร้านขายขนมปัง Ja hoću do pekara. ดิฉันอยากซื้อแว่นตา Ja hoću da kupim naočale. ดิฉันอยากซื้อผลไม้และผัก Ja hoću da kupim voće i povrće. ดิฉันอยากซื้อขนมปัง Ja hoću da kupim zemičke i h l j e ดิฉันอยากไปร้านแว่นตาเพื่อจะซื้อแว่นตา Ja hoću do optičara da kupim naočale. ดิฉันอยากไปซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อจะซื้อผลไม้และผัก Ja hoću da idem do supermarketa da kupim voće i povrće. ดิฉันอยากไปร้านเบเกอรี่เพื่อจะซื้อขนมปัง Ja hoću do pekara da kupim zemičke i hljeb.